Sehpalara sözüm varken Şehadete yüzüm varken Davam için savaşmadan Geçti aylar, geçti yıllar, pişmanlıklar gözlerime Dolan yıllar, dolan yıllar, pişmanlıklar gözlerime Dolan yıllar, dolan yıllar Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır, Allah'ındır Hüküm ancak Allah'ındır Hüküm vermek neyinize Ama bir gün mahşer kurulur Mahşer mizan sırat kurulur Boşa geçen o yılları çok ararsın bulamazsın